Dear Dhamma friends, today also we are going to take time for the day's Dhamma talk. You may settle down and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sádu, sádu, sádu. Milí priatelia v dáme, aj dnes budeme pokračovať dnešným dáma tolkom a preto uh, um, mm, usadte uh, svoju mysel. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ තස්ස මයං භික්කවේ එවං ආතාපිනෝ ඒවං පහිතත්තෝ ආතාපිනෝ විහෙරතෝ උපජ්ජති ව්‍යාපාද විතක්කං තීති Dear Dhamma friends, today also I quoted another part from the same sutta, same discourse known as Dveda Vitakka Sutta. Milí priatelia, v dáme aj dnes som zacitoval ďalšiu, ďalšiu vetu z tejto suty. So to give a little briefing about the yesterday talk, that uh, particular event happened to Buddha to be before his full enlightenment. Mhm. Čiže aby som trochu zhrnul uh, včerajší, včerajší výklad, tak uh, Toto pochádza od eh, budúceho budhu. Eh, to sa mu stalo predtým, ako dosial osvietenie. After the full enlightenment, he found the practical value. That is why he is now teaching to the other disciples. A potom, ako dosiahol eh, plné osvietenie, tak um, um, poznal um, praktickú hodnotu uh, toho učenia, ktoré potom odozdával žiakom. So according to the uh, presentation, the Buddha says when he was very diligent, when he was very ardent and when he was resolute, he founds there are two kinds of thoughts. Čiže podľa tejto prezentácie Mm, keďže bol, Budha bol pilný, odhodlaný a uvedomelý a rozhodný, mm, na základe svojho vhľadu zistil, že sú dva druhy myšlienok. So this understanding and separation and delimitation of these two thoughts due to his diligent approach. Čiže toto pochopenie a toto oddelenie Eh, rozdelenie myšlienok na dva druhy eh, vzýšlo z jeho eh, pilného prístupu. If someone is hating thoughts, or if one, someone is loving one's thoughts, uh, he can't do this kind of a discrimination, this kind of a delimitation, unless otherwise one's become diligent. Eh, čiže pokiaľ eh, má eh, človek, človek v sebe má vlastne myšlienky spojené s nenávisťou, s chtivosťou, není schopný urobiť takéto rozlíšenie, to je schopný spraviť, až keď rozvinie potrebnú mieru pilnosti. So whenever someone become mindful, that means uh, very sustainable and uh, strong mindfulness, then only one can understand what is happening in one's mind. Až keď sa niekto stane veľmi všímavý a je schopný rozvinúť túto silnú všímavosť a udržiavať ju, až potom je schopný jasne vidieť, čo sa deje v jeho mysli. So whenever you become mindful, whenever you become diligent, you think, you feel, sorry, uh, you understand everything happening in an order, natural order. Eh, keď sa stanete no, no, pilní, eh, odhodlaní a taktiež všímavý, tak budete cítiť a chápať, že všetko sa deje v akomsi hm, prirodzenom poradí alebo v, na základe akosi prirodzeného zákona. So therefore one must have theoretical understanding how the things are happening how the natural order is happening in the first place. Preto je ako prvé potrebné mať eh, teoretické pochopenie eh, toho, ako sa veci prirodzene dejú. And the second thing is you must not uh, fight with thoughts or you must not love thoughts. You have to consider them in a subjective way. Hmm. Uh, sorry, to subjective not way? to hate, not to love, but as a subject matter, mm-hmm. subjective way. Mm-hmm. Čiže dru- ďalšia vec je, že vy by ste nemali s myšlienkami ani bojovať, a, ani a, byť k ním priputaní a tiahnuť k ním, ale mali by ste ich um, pristupovať k ním akoby subjektívnym spôsobom. Instead what happens is, whenever someone is not mindful, whenever someone is not theoretically uh, thorough, they are usually fighting with thoughts or love their thoughts, ultimately will taken for the thoughts will taken you for a ride. Čiže po, miesto toho, ak uh, uh, niekto ešte nerozvinul všimavosť, tak to, čo sa deje, je, že Eh, pokiaľ ešte nemá rozvinutú všimavosť, nemá teoretické eh, eh, dôsledné alebo úplné kompletné teoretické pochopenie, tak potom takýto človek má sklon buď s myšlienkami bojovať, alebo k ním tiahne, alebo ho myšlienky ovládajú. So in a residential retreat for a beginner, early few days, usually he or she will complain about lot of that kind of uh, bewildering thoughts and the uh, uh, astray thoughts. Čiže <clears throat> v takomto zásede alebo meditačnom ústraní, e, kde človek aj pobýva, ako, je, ako sme my teraz, tak začiatočník e, počas prvých pár dní obvykle, sa obvykle e, stiažuje na to, že má veľa rušivých myšlienok, ktoré ho rozptilujú. So we never such thoughts, positive or negative, arises, one has to choicelessly be aware, meanwhile try to be, try to mindful upon your primary object in the early part of your retreat. Keď vznikajú takéto myšlienky, či už sú pozitívne alebo negatívne, tak je treba sa snažiť byť všímavý a uvedomelý. Mm, a toto platí predovšetkým v tejto prvej časti alebo retreatu. So better not to recognize, not to identify with thoughts. Amidst of thoughts, you must uh, be mindful about the primary object. It is like uh, swimming upward on a river, swimming across the current. Čiže nemali by sme sa stotožňovať s myšlienkami a uprostred e, vznikajúcich myšlienok e, by sme mali byť e, všímaví a túto všímavosť zamerať na primárny objekt a udržiavať ju na ňom a je to niečo podobné ako keď plávame proti prúdu. So whenever the mindfulness get the grounds, when it is established, one can one become qualified to see one's own thoughts keď um, ustanovíme uh, všímavosť, um, keď je, akoby má pevný základ uh, táto všímavosť uh, v našej mysli, tak potom sa staneme kvalifikovaným v tom, že jasne vidíme vznikajúce myšlienky. That means even if you are skillful, mindful yogi, uh, don't expect thought to not to arise aj keď ste akoby kvalifikovaní a skúsení jogi, tak, a máte rozvinutú všímavosť, tak neočakávajte, že myšlienky nebudú vznikať. To say the same thing again, even if you get the jhanic experience, for example, the first jhana, there may be some vitaka. Čiže aby som to isté vyjadril inak, tak uh, alebo znovu, tak aj keď máte skúsenosť e, s pohrúžením alebo máte skúsenosť e, s prvou čhánou, aj tak e, vyvstávajú tieto vytaky alebo tieto myšlienky. So therefore the first jhana is not so very deep and it is frequented uh, specifically at the beginning and the end, this kind of a thought. So therefore, even if you gain a jhana, first jhana, you have to compromise with thoughts a preto, keďže táto prvá džhána ešte nie je veľmi hlboká, tak pre všetkým na jej začiatku, na, na jej konci stále vyvstávajú rôzne myšlienky. This is the, this is the advantage of having the theoretical understanding. A toto je výhoda v tom, keď máme teoretické pochopenie. So at the beginning, as a beginner, in the early part of your retreat, eh, don't give much attention to the thoughts as such, be aware, thoughts with choiceless awareness, and try your best to keep the mindfulness intact. A preto hlavne v eh, prvej časti eh, meditačného ústrania neprikladajte myšlienkam príliš veľkú dôležitosť, mm, myšlienkam ako takým, ale eh, skôr rozvinte by toto e, uvedomenie, e, e, ktoré si nič nevyberá. Udržujte túto všímavosť a uvedomenie bez prerušovania, bez toho, že by všímavosť bola prerušovaná. So with that kind of a theoretical understanding and the diligence, if you observe your mind, you may recognize there are three powerful thoughts known as karma vitakka, ව්‍යාපාද විතක්ක, විහිංසා විතක්ක Vďaka tomuto teoretickému pochopeniu a vďaka akoby, e, úsiliu a vytrvalosti e, v pozorovaní mysle budete schopní rozpoznať tri e, druhy mocných myšlienok a síce táto kama vitaka a ešte ďalšie dve. Jak povedal ste? Uh, vitaka, the Pali term, is being translated as thought related to Eh, sensuous pleasure. A tento palisky pojem kamavitaka sa prekladá ako myšlienka spojená so zmyslovou túžbou. The second one is vyapadavitaka, that is about the uh, ill will and the hatred. A druhý pojem uh, eh, vyapada vitaka to je uh, myšlienka spojená s um, uh, hnevom, a zlovôľou a nenávisťou. The third one is vihinsa vitakka, that is being translated as cruelty and the harming others. A, a tretia výhymsa vitaka, tá je, sa prekladá ako myšlienka spojená s krutosťou a s ubližovaním druhým. So out of these three, the Kama Vitaka is the most frequent and most common among the human beings. A z týchto troch je medzi ľudskými byzostiami najbežnejšia prvá a síce kamavitaka. So forced or activated by kamavitaka, we are doing so much research to increase our self uh, so sensuous indulgence and the sense pleasure that is what we call the scientific development mm. Čiže tým, že sme na základe vedeckého pohľadu e, na vec, vlastne môžeme povedať, že tým, že sme hnaní alebo aktivovaní touto kamavitakou, tak robíme e, veľa e, činov, kedy tiahneme k zmyslovej, k zmyslovému potešeniu a užívame si tieto zmyslové potešenia. So whenever the technology, infrastructure, uh, scientific development happens, people get more and more engrossed with the sensuous pleasure and the the world become blinded your knowledge your wisdom will be obstructed mm, Čiže s rozvojom uh, technológií a infraštruktúry uh, tieto veci uh, ľudí viac a viac rozptilujú a spôsobujú že e, ľudia sú viac priťahovaní pôžitkami a no, svetskými radosťami, ktorými sú oslepení. A tým je e, múdrosť a schopnosť poznať, jasne poznať je e, zastretá, zatemnená. And creating so much of uh, destructions and uh, difficulties such as global warming and uh, environmental pollution, so on and so forth a to e, vytvára veľa akoby, mm, deštruktívnych e, činov, ako je e, globálne ťažkosti, ako je globálne oteplovanie a znečistenie životného prostredia. Personally, that means you are filled with mental depression and frustration and mind pollution. A potom na osobnej úrovni ste naplnení akoby, mentálnymi nečistotami, ako je depresia alebo frustrácia alebo iné e, nečistoty mysle. So our generation is a very critical one because these things are happening in a very fast way. Čiže naša generácia je v akejsi kritickej situácii, pretože tento vplyv sa deje, alebo toto sa deje veľmi rýchlo. So it is not a personal my mistake. Uh, we are born into this time, so therefore we have to understand This is the norm, this is the general situation in the society at large. Čiže toto nie je naša osobná chyba. My sme sa zrodili do tejto doby a je treba, aby sme eh, pochopili, že toto je obecná situácia v našej spoločnosti. But I have my personal restraint, personal responsibility to find an answer to, to this question. ale ja mám svoju osobnú eh, zodpovednosť a osobne sa akoby um, snažím uh, nájsť uh, odpoveď na uh, tieto otázky. So once you recognized, once you isolated this karma vitaka, the Buddha or Buddha to be handle it in a such a way we must try can we repeat the same thing and get the same results. Čiže, mm, budúci Budha dokázal rozpoznať a izolovať túto kamavitaku um, a aj my by sme sa mali snažiť to urobiť tak ako on, aby sme dosiahli rovnaký výsledok. So he observed the Buddha to be observed uh, the, whenever the Kamavitaka taken a chance upper hand wisdom will be blocked and distraction and disturbances are in the mind and you are far and far away from the liberation and from the emancipation. Budúci Budha pozoroval, že keď e, tam, kde je kama vitaka, tak e, tá blokuje e, múdrosť a mm, spôsobuje rozrušenie a rozptýlenie mysle. Čiže týmto spôsobom sa človek vzdialuje alebo je ešte veľmi vzdialený Um, oslobodeniu a osvieteniu. Not only it is happening within one's own mind, so knowingly or unknowingly, you are blocking others' knowledge, others' wisdom, you are making difficulties to others and leading others from the emancipation at society at large. Toto sa deje nielen v našej vlastnej mysli, ale či už vedome alebo nevedome, tým blokujeme aj múdrosť druhých a spôsobujeme im ťažkosti a um, taktiež e, vlastne celej spoločnosti a tým toto akoby znemožňuje e, cestu k oslobodeniu. It is happening in a vicious cycle. So you catalyze others and others catalyze you. Ultimately uh, it become, uh, it gather the momentum very difficult to even think about find an answer to this question. Čiže je to akoby blúdny kruh, uh, v ktorom sme chytení a v ktorom uh, my to akoby podnecujeme v druhých, druhý zasa v nás a uh, sme do toho tak zapletení, že je pre nás ťažké čo len uh, pomyslieť na takéto uh, otázky a nájsť na ne odpovede. Uh, So coming back to the today's subject, that is the uh, vyapada vitaka, the ill will or hatred. Čiže uh, dnešnou témou je táto uh, vyapada vitaka uh, a to je um, zlovôľa alebo uh, nenávisť. So whenever you fail to get your desired results, the ill will and the hatred will be the result. keď sa vám nepodarí eh, alebo nedarí eh, naplniť, splniť si svoje túžby, eh, výsledkom toho je zlovôľa. So therefore, uh, today we can see many scientists and many learned people invest their time and assets to investigate upon dangerous weapons. V dnešnej dobe eh, vidíme mnoho vedcov a mnoho učených eh, ľudí, ktorí investujú svoj čas a prostriedky eh, na skúmanie nebezpečných zbraní. The present day gadgets and all the amenities we got in the society are byproducts of the uh, <clears throat> weaponry technology. Čiže mnoho moderných výsledkov alebo produktov modernej vedy a rôznych rôznych nových technológií, ktoré máme, to všetko, alebo mnohé z nich sú eh, akoby, um, sekundárnym eh, produktom alebo akoby, výsledkom vlastne zbrojenia. The common part of uh, common pa section of the Kama Vitaka and the Vyapada Vitaka, the both of them are blocking your wisdom. Čiže uh, E, jak e, tá kama kamavitaka, tak viapada vitaka, oboje, obe tieto e, myšlienky vlastne, čo majú spoločné je, že obe blokujú múdrosť. Equally they are making difficulties in and out. Oni obe v, uh, spôsobujú ťažkosti jak vnútri, tak vonku. Equally they are dragging you away from the peace of mind or the emancipation in and out. Čiže v rovnakej miere nás mm, vyvádzajú alebo nás oberajú o mier vo vnútri aj vonku. So when you are practicing, when and where you are mindful, and if you know your primary object, as far as you are with the primary object, you are free of kama vitaka and vyapada vitaka. Čo sa týka alebo vždy, keď eh, eh, praktizujete eh, všímavosť a viete, že zotrvávate s primárnym objektom, tak do, dovtedy, dokým zotrvávate s primárnym objektom, tak ste oslobodení od vplyvov kamavitaky a vyapadavittaky. So vitaka and viapada vitaka, very powerful battalions of the evil one, but the simple straightforward answer is the mindfulness jak eh, Kama Vitaka, tak Vyapada Vitaka sú veľmi mocné eh, zbranie akoby, eh, zlých síl alebo zla, ale jednoduchým riešením je všímavosť. But the beginner, the starting yogi never can understand and appreciate the thought moment of mindfulness as to it is free of karma vitakka and vyapada vitakka. Ale poč- začiatočník alebo začínajúci jogin uh, nikdy není schopný plne pochopiť a oceniť uh, tento okamih, kedy uh, má všímavosť a vďaka všímavosti je oslobodený od vplyvov uh, e, kamavitaky a vyapada vyapadavitaky. So even if you are mindful, even if you are verifying that I am mindful, They should have a inferential knowledge. They should have a rational knowledge to understand that you have done away with kama vitakka and vyapada vitakka. takže m, mm, aj keď ste uh, všímaví a mm, vlastne ste si overili, že ste skutočne všímaví, je treba mať tiež toto racionálne e, poznanie e, toho, že v tomto okamihu ste akoby uh, ste oslobodení alebo není sú prítomné táto uh, eh, kama vitaka a vyapada vitaka. So if you are weak in inferential knowledge, if you are weak in rational knowledge, you will not appreciate your very thought moment of mindfulness. Eh, keď máte toto slabé, toto inferenčné poznanie alebo racionálne poznanie, tak vy nebudete mať toto skutočné ocenenie všímavosti. So we will try to understand it with an example. Pokúsim sa to objasniť pomocou príkladu. So whenever you keep continuous mindfulness with your primary object, suppose the mind get distracted by external secondary object. Čiže keď sa snažíte <clears throat> udržiavať e, všímavosť zameranú na primárny objekt, tak sa môže stať, že mysel je rozptýlená e, nejakým vnemom, e, zmyslovým vnemom ako sekundárnym objektom. For example, we are doing walking meditation outside and happen to see a beautiful thing or a very ugly thing and then your mind jump into your eye rather than be mindful on your steps. Hmm. Napríklad uh, robíte meditáciu v chôdzi um, vonku a stane sa, že vidíte nejaký uh, krásny objekt alebo nejaký škaredý objekt a eh, potom vaša všímavosť už nie je zameraná na uh, chodidlo, na, na chodidla, ale uh, mysel sa zameria na uh, tieto pekný alebo škaredý objekt whether it is a uh, desirable or whether is undesirable seeing object, soon the mind become unmindful, you become worried, you become hateful, you uh, feel sorry. Či je to uh, akoby príjemný alebo uh, nepríjemný objekt, tak vlastne keď ovplyvní našu mysel, mysel stráti všímavosť a myslel za chvíľku e, prestúpia e, akoby výčitky alebo e, mm, akoby hnev alebo začne lutovať. Due to this worry, due to this hatred or ill will, your wisdom will be distracted or disturbed. Vplyvom tejto, mm, tejto výčitky alebo, že, alebo starosti alebo hnevu zlovôle sa múdrosť naruší alebo bude rozptýlená. So this uh, ill will and hatred make difficulties in your stream of consciousness. Čiže táto uh, zlovôľa alebo nenávisť spôsobujú v prúde vášho vedomia uh, ťažkosti. Carry the mind quickly away from your peace of peace as well as from the liberation. Uh, excuse me, carry the mind away from the peace. Uh, čiže oni odvádzajú mysel rýchlo od uh, mieru. So these worries make mm, uh, these worries made nothing positive. No, takéto mm, obavy uh, alebo starosti neprinášajú nič pozitívne. So it prevents from you to come back to the primary object also oni vám bránia tiež zotrvávať na primárnom objekte. So you may be start hating, storytelling, fabricating, this and that, rather than see the possibility to come back to the primary object. Čiže oni uh, vám, miesto toho, aby uh, ste mali možnosť sa zamerať na primárny objekt, tak možno začnete skôr rozvíjať nejaké príbehy, rozvíjať nejaký odpor, Um, alebo niečo vytvárať, vymýšľať. I hope every one of you will agree with me. This is not a very rare thing in meditation, it's a very frequent thing. Ja verím a dúfam, že každý so mnou súhlasíte, že toto je v meditácii častý jav. So this is the way the ill will or the hatred uh, distracting you, creating difficulties to you. Not only that, it is creating difficulties to others also. Mm, čiže týmto spôsobom zlovôľa rozptiluje vás a vytvára ťažkosti vám, ale nielen vám, ale aj druhým. You start hating the visual objects, pleasurable or unpleasurable. A začínate mať eh, hnev alebo nenávisť voči eh, eh, vonkajším objektom, či sú príjemné alebo nepríjemné. Instead, if you can see the disadvantage of this ill will, Eh, wisdom can reinstalled. Eh, keď miesto toho ste schopní nahliadať eh, nevýhody zlovôle, môže byť miesto zlovôle, môže vyvstať múdrosť. You can do away with this disturbed mind and think about come back to the primary object. Čiže môžete opustiť túto rozrušenú mysel a radšej e, myslieť na to, ako sa vráti späť k primárnemu objektu. Under such circumstances, if you have this kind of a correct mentality, there is nothing prevent from you to come back to the primary object. Keď v takýchto okolnostiach uh, máte tento uh, správny postoj mysle, tak vám nič nezabráni sa uh, v tom, aby ste sa vrátili späť k primárnemu objektu. So this opportunity to come back to your primary object I call as human right. A táto príležitosť vráti sa späť k primárnemu objektu, to je to, čo ja nazývam naše, uh, naše ľudské právo. So animals and other beasts, they don't have this right. Čiže iné uh, tvory alebo iné bytosti toto právo nemajú. If you are not mindful, you also do not have this right. Ak nie ste všímaví, ani vy toto právo nemáte. Not only that you have to be mindful, but you must understand that mindfulness is such a potential thing, it makes the opportunity for you to come back to the primary object as a correction. No, uh, keď ste všímaví, um, tak um, Ehm, je treba, aby ste tiež akoby chápali, že práve vďaka všímavosti máte príležitosť sa vrátiť späť k primárnemu objektu, čo je akoby zlepšenie alebo korekcia vašej meditácie. This is the right of the mindful yogi. A to je právo všímavého jogína. To imagine the day where you can come back to the primary object and see instead of worrying what will happen if I can come back home or come back to the primary object, you will be the happiest person on the earth. Čiže uh, predstavte si, že keď uh, sa vám podarí sa vrátiť späť uh, k primárnemu objektu, a miesto toho, aby ste uh, sa strácali v uh, obavách alebo v starostiach, tak vlastne uh, tým, uh, keď sa vrátite späť uh, je, uh, k tomuto primárnemu objektu, je to ako keby ste sa vrátili späť domov a ste najšťastnejší človek na Zemi. uh, this is the result or this is the endowment of the primary object, but you, are, you must go prepared to have this happiness. I'm sorry, you must... Uh, you must go prepared. Prepared. Mm -hmm. Toto je výsledok uh, vlastne toho, keď sa opäť spojíme s primárnym objektom, ale tiež uh, je treba byť pripravený uh, akoby, uh, zažiť toto šťastie. That preparedness is not meditation, it is called radical reflection. Eh, táto príprava to není eh, eh, meditácia, ale to je radikálna reflexia, Uvaha. So you have to be on the ball, be on the spot and radically reflect, not to worry, but to come back to the primary object. Čiže vy priamo akoby na mieste musíte byť pripravení uh, v tom zmysle, že uh, radikálne uvažovať uh, o tom, že nebudem um, akoby, uh, sa trápiť alebo mať starosti, ale vrátim sa späť k primárnemu objektu. Once you develop this skill, you see each and every distraction is a reason to be glad. Keď rozviniete túto schopnosť, túto dovednosť, tak potom budete vďační za každé jedno rozptýlenie. It is not happening by itself. You have to do it, that is what you call Uh, restraint, wisdom restraint. Čiže nedieje sa to samo od seba, vy to musíte robiť a toto sa nazýva múdrosť odvrátenia sa. So instead of natural hatred or discouragement or mm, depression, you must be double, double fold mindful to bring the attention, bring the mindfulness to the primary object. Čiže miesto toho, aby ste prirodzene nasledovali uh, hnev alebo odpor, uh, um, akoby, pod, um, depresiu alebo uh, že ste sa cítite byť odradení, um, no, tak miesto toho je treba vynaložiť akoby dvojnásobné úsilie uh, k tomu, aby ste uh, priviedli všímavosť späť na primárny objekt. The Buddha to be experience if you reflect under such circumstances in a correct way, the hatred and ill will will be slowly, slowly reducing. Čiže budúci Budha na základe svojej skúsenosti a úvahy uh, vlastne uh, toto by správne nahliadol a uh, toto vedie k umenšeniu nenávisti a zlovôle. Can one experience this within a 10-day retreat. Je možné toto zažiť v rámci 10-dňového zásedu? So is it a matter of life cycles or is it a matter of years or is it a matter of weeks or is it a matter of hours? Je to záležitosťou uh, životov alebo životných cyklov? Je to záležitosť uh, rokov alebo uh, týždňov alebo hodín? We are completely uh, different from each other because our potential, because our possibility, uh, within the group there may be a lot of heterogeneity. Hmm, čiže v takejto skupine je veľká rôznorodosť a každý z nás sme iný, každý z nás máme in, iný potenciál alebo uh, sme, uh, sme odlišní. Is something verifiable. Ale je to niečo, čo si môžeme overiť. So you have to always be prepared whenever mind become distracted, whenever mind become unmindful, bewildered, instead of worrying, try to take the chance to see possibilities to come back to the primary object. Čiže buďte eh, pripravení, že keď si všimnete, že mysel je eh, rozptýlená, že už ste není všímaví, tak miesto toho, aby ste si to vyčítali, tak využite to ako príležitosť sa vrátiť sa späť k primárnemu objektu. You must have the common sense that this distracting object is very dramatic when compared to your primary object, it is very neutral. Mm-hmm. Uh, distracting object is very dramatic, mm -hmm. very attentive, very attractive. But the primary object is neutral. Mm -hmm. Čiže je treba tiež mať na pamäti, že tento rozptilujúci objekt je veľmi akoby príťažlivý alebo je dramatický, kým primárny meditačný objekt je neutrálny. Even though the primary object is neutral, you know the disadvantage of entertaining this secondary object or indulging uh, distractions so you must understand comparatively or relatively to bring it back to the neutral object. That is what you call wisdom restraint. Čiže hoci je uh, tento primárny objekt je neutrálny, uh, je treba, aby ste vedeli, že keď uh, budete chytení alebo keď uh, sa vlastne budete zaoberať týmto, týmito sekundárnymi objektmi a budete nimi rozptýlení, a tak vlastne mm, mm, na základe tohto pochopenia, alebo toto pochopenie, že to, vedie, že to je nevýhodné byť rozptýlený tým sekundárnym objektom, to sa nazýva múdrosť od, odtiahnutia sa alebo odlučenia. To see, to consider the same thing from the different perspective, we must understand in walking, we try to feel the sensitivity of the body, sensitivity of the skin while walking. Čiže keď o tom istom hovoríme z inej perspektívy, tak vlastne keď hovoríme o meditácii v chôdzi, tak eh, mm, to, to znamená, eh, že cítime eh, senzitivitu alebo citlivosť kože. While you try to keep your attention, mindfulness on the sensitivity of your soul, all of a sudden eye become sensitive to see visual object. Počas toho, ako sa snažíte udržiavať pozornosť uh, na uh, chodidle, uh, cítiť vlastne dotyk chodidla, uh, súčasne alebo počas toho uh, oko uh, vidí nejaký uh, predmet, nejaký objekt? So mind naturally take the more dramatic, more attractive visual object, so attention change from the bodily consciousness to eye consciousness. Čiže uh, mysel prirodzene uh, eh, tiahne k uh, atraktívnejšiemu alebo dramatickejšiemu uh, objektu, uh, čiže uh, mysel sa odtiahne od uh, vedomia um, zmyslu tela uh, k vedomiu zraku. Yet in another discourse, the Buddha mentioned that changing from the body consciousness to eye consciousness is very gross. You can tackle it, you can understand it. No, čiže v inom pojednaní alebo texte Budha hovorí, že uh, tento um, po, posun uh, pozornosti z um, vedomia tela e, k vedomiu oka alebo zraku je akoby veľmi hrubý a je možné to akoby rozpoznať alebo uvedomiť si ho. So from body consciousness to eye consciousness means from the neutral object to the very attractive dramatic object. Čiže eh, z vedomia tela eh, do vedomia zraku, no, to znamená eh, z hm, neutrálneho objektu na veľmi atraktívny alebo dramatický objekt. So your simple mindfulness is to keep the track with the uh, sensitivity of your soul, but mindfulness is, must be double-fold. Mindfulness, mindfulness must be uh, diversified uh, to understand that there are a lot of attractive things right around, not to let the mind to go to the attractive thing, but to keep in this neutral object. Čiže mm, je treba udržiavať túto jednoduchú e, všímavosť. Ehm, avšak tu je treba navyše akoby diverzifikovať e, všímavosť e, k tomu, aby sme pochopili, ehm, že v takejto situácii je tu veľa atraktívnych objektov ehm, a že my nedovolíme mysli, aby mm, tiahla, alebo aby bola, sa chytila a nasledovala tieto atraktívne objekty, ale aby zotrvávala s týmto neutrálnym uh, primárnym objektom. Imagine if you are not mindful what is happening. A predstavte si, čo sa deje, keď nie ste všímaví. <clears throat> Before you learn mindfulness, there is no agenda. Mind is always going to the higher defiled form. Čiže predtým, ako ste sa naučili e, všímavosť, tak e, ste nemali e, žiadnu agendu a mysel vždy nasledovala um, uh, mind If you are not mindful, mind is naturally going to the more defiled form, defiled more form. Mhm. distracted form. Mm -hmm. Čiže mysel ťahne k, viac k rozptýleniu alebo k poš, nečistej alebo poškvrnenej forme. So that is how we create difficulties. That is how we create our. That is how we disturb our uh, wisdom by letting mind to go to the uh, more indulging things. A týmto spôsobom si sami vytvárame ťažkosti alebo rušíme múdrosť tým, že dovolíme mysli, aby sa uh, akoby, uh, aby tiahla k týmto rozptilujúcim veciam a aby si v nich libovala. So how many or how much time will it take to see you are not pulled from the neutral to the attractive, but not by your God, not by your person right round, but by your ignorance. <clears throat> Čiže koľko času trvá, kým si všimnete, že už nie ste s primárnym objektom a že ste, uh, už sa zaoberáte uh, niečím, čo vás rozptýlilo ale to nespôsobil eh, žiadny boh ani nič vonkajšie, ale vaša vlastná nevedomosť. If you are going to get regret and disturb, you will do self-accusation. You will find sorry for yourself. Eh, pokiaľ budete pokračovať v ľútosti, eh, <clears throat> seba obviňovaní, budete za to viniť seba samého. It make no any benefit, no any good thing ale to vám mm, z toho není nič dobré, nepriniesie vám to nič dobré. You must understand there is an alternative. Je treba, aby ste pochopili, že k tomuto je ešte iná alternatíva. Instead of attributing it to a God or someone else or anything, you must be radically reflecting how quickly can I go back to the primary object. A miesto toho, aby ste uh, kuby, uh, obviňovali niekoho alebo niečo vonkajšie, alebo nejakého Boha, alebo niečo iné, tak je treba, aby ste radikálne zvážili, ako rýchlo som schopný sa vrátiť k primárnemu objektu. Such a mechanism will never work in an unmindful mind. Takýto mechanizmus nikdy nemôže fungovať v nevšímavej mysli. So once you develop the veterans, once you develop the experience and once you develop the mastery, you feel like letting the mind to go astray letting the mind to go for bewilderment and see how quickly you can bring it back to the primary object. A keď rozviniete eh, skúsenosť a keď eh, dosiahnete určité majstrovstvo, potom môžete nechať mysel eh, voľnú, nech ide kam chce a aj keď sa niečím do niečo, nie, niečoho chytí alebo sa niečím rozptýli, tak vy vidíte, ako rýchlo sa dokáže vrátiť späť. At the beginning, it will take longer time, but more with the mastery, more with the veterans, you will reduce the time to come back to the primary object. Na začiatku to potrvá dlhší čas, ale tým, jak si to, jak si to osvojíte, jak získate určité majstrovstvo, zbehlosť, tak vlastne tým rýchlejšie si všimnete, alebo tým rýchlejšie sa vráti späť. So, this coming back to the primary object, in common sense, in normal English, we call resilience. Uh, čiže uh, toto, tú schopnosť vrátiť sa späť k primárnemu objektu uh, v bežnom jazyku, alebo bežne toto nazývame ako uh, prúžnosť? More and more you practice, your resilience time will be more and more reduced. Uh, Čiže čím viac um, praktikujete, uh, um, tým je vaša mysel pružnejšia. Not that you are not doing mistakes, but even after the mistake you will regret less. Alebo tiež odolnosť sa to možno dá preložiť. Čiže to neznamená, že nebudete robiť uh, chyby, uh, ale uh, aj keď urobíte chybu, tak si to rýchlejšie všimnete a nebudete toho potom lutovať. It's a matter of time. Je to otázka času. When you go back home, you have some homework. Keď sa vrátite späť domov, máte, budete mať domácu úlohu. So we are doing the classroom work here. Čiže tu je niečo ako trieda alebo vyučovacia hodina. So if, can, if you understand the talk, I can feel it by your tomorrow interview reports. Uh, to, či mm, to pochopíte, čo vám e, hovorím, ja to poznám e, na základe vašich e, zajtrajších otázok alebo spätnej väzby počas interviu. So try to understand this kind of a <clears throat> jumping mind, bewildering mind, astray mind and report how quickly you can bring it back to the primary object. Čiže skúste Snaží sa pochopiť e, túto mysel, ktorá sa nechá rozptýliť, ktorá je zdivočela, e, ktorá skáče e, a potom mi zdelte, povedzte zajtra, ako rýchlo sa ste schopní vrátiť späť. The capacity <clears throat> to bring it back to the primary object we all share in the equal potential. We all have the same capacity to bring it back túto schopnosť vrátiť eh, ju späť na primárny objekt, tu máme eh, všetci rovnakú, každý z nás má túto schopnosť ju vrátiť späť. This is called the potential or the possibility. A nazýva sa to potenciál alebo možnosť. That possibility is not changing from male to female, learned to unlearned, rich to poor, rulers to the subject. It is completely human in nature táto schopnosť sa nemení podľa toho, či sme muž alebo žena, či sme bohatí alebo chudobní, či sme vzdelaní alebo nevzdelaní, či sme akoby vládca alebo poddaní. Je to vlastne ľudská, ľudský potenciál. So imagine if you can trace coming back to the primary object if you can't report you won't get the benefits. Čiže predstavte si, že m, mm, toto vrátenie sa späť k primárnemu objektu, a ak to nedokážete potom ako keby povedať alebo zdeliť a reportovať, tak a, z toho nebudete mať a, veľký užitok. You have to appreciate, you have to facilitate, you have to be happy about the return, otherwise the hatred will be the winner. Čiže vy musíte si vážiť a oceňovať túto schopnosť sa vrátiť späť, pretože ak, ak nie, tak potom bude, tak vyhrá vlastne no, výčitky alebo ten hnev. So more and more you practice it and more and more you report in a precise way, it appear like a, a self-appreciation. Čiže čím viac mm, to uh, praktikujete, uh, tak tým akoby presnejšie budete schopní to zdeliť a to bude znakom toho, že ste schopní to aj akoby oceniť. It's a kind of uh, improvement in your mindfulness, uh, developing it is versatility. So by ways and means, without, without leaps and bounds, then mindfulness is diversified. Mm. It's a kind of a uh, skill in your mindfulness mm -hmm. and it diversify mm -hmm. in a, such a way you can't control then onward. It's gathering the momentum in a such a way in your mindfulness. No, čiže vlastne toto zlepšie, je to vlastne zlepšenie schopnosti všima, všímavosti, eh, ktorá sa vlastne akoby eh, Eh, diverzifikuje eh, rôznymi spôsobmi. Eh, a tá diverzifikácia je vlastne zlepšenie tejto všímavosti. Then onward you have nothing to do something called meditation. It is become natural thing. O, okrem tohto už není treba robiť nič iné o, ako meditáciu. O, O, alebo meditácia sa pre nás stane niečo veľmi prirodzené. It's like a push bike. Je to ako um, bicykel, um, pushbike. Pushbike? Kolobežka? Bicycle? Bicycle. Bicykel push bicycle without a motor? <laughs> Čiže bez motora, nejaký bicykel alebo kolobežka. First you have to give a push and climb up and then it goes. čiže najskôr sa nejako um, odhúpnete alebo sa pohnete a potom to už ide. So likewise you have to catalyze your mindfulness and it gain the responsibility afterwards and you are just entertaining how much mindfulness is efficient then onward. No, čiže niečo podobné, vy najskôr by rozviniete všímavosť um, a potom tá všímavosť uh, pokračuje a vy sa pozeráte alebo vidíte, že, e, ako sa to deje alebo do akej miery ste všímaví. Mm, this is not uh, much happening in sitting, But in walking and day-to-day -day activities, it will give so much of thrills and frills by understanding this part. Čiže nedieje sa to ani tak uh, v sedení, ale v chôdzi a v eh, denných aktivitách uh, um, to bude akoby veľká výzva hm, alebo ako bude to náročné výzva. So once you gain the mindfulness, the simple mindfulness in sitting, you are slowly, slowly applying to this kind of a challengeful situation in walking. And in the day-to-day -day activities, ultimately it become uh, systematized. It will be inbuilt. Uh, you will be the witness. keď rozviniete túto jednoduchú všímavosť v sedení, um, potom budete to tiež uplatňovať uh, v, v, pri rôznych výzvach eh, v rámci eh, chôdze a taktiež eh, v dennom živote, keď to rozviniete, už to bude akoby, budete to zažívať, bude to akoby otlačené do vás a vy už budete iba akýsi svedok. The early part of mindfulness is very boring. You have to apply mind again and again repeatedly. And after mindfulness gain the ground only, you can apply for this kind of a radical reflection. Čiže tie počiatočné fáze rozvoja všímavosti môžu byť veľmi nudné, je treba to uplatňovať a snažiť sa znovu a znovu, ale potom, ako si ju osvojíte, tak potom vlastne v tom vám môže pomôcť táto radikálna úvaha. So you must be diligent, you must be ardent, you must be resolute in the early part and after a while only you can see this acrobats or dramatic thing of the mindfulness. So therefore, early part you must be uh, repetitively applying. It may be little boring. Čiže je treba, aby ste boli no, pilní a vytrvalí, a, uh, uvedomelí a snaživí a, a výsledkom toho, mm, mm, hlavne zo začiatku, vlastne po chvíli už budete schopní vidieť um, túto akoby akrobatiku alebo um, akoby dynamiku uh, uh, všímavosti a preto je treba sa viacej snažiť hlavne zo začiatku, uh, keď sa vám to môže zdať byť niekedy akoby nudné. The early mindfulness, the bare attention is uh, not enough for this complex question, but the bare attention must gain the ground in terms of uh, faculty in terms of power of mindfulness, then only you can apply for this kind of uh, two kinds of separation of thoughts. Čiže v počiatočnom štádiu rozvoja všímavosti, alebo keď hovoríme o tejto uh, nahej pozornosti, um, vlastne ona sama o sebe ešte nestačí, uh, je tiež treba rozvíjať tieto ďalšie uh, schopnosti, až potom budeme schopní e, robiť e, správne toto rozlíšenie týchto typov, dvoch typov myšlienok. In other words, in the early part of your meditation, uh, you must not expect so much of results. Keep on developing the bare attention. Don't fight with the supply and demand theory. Instead, be patient. Čiže inými slovami, z počiatku alebo výcviku, meditačného výcviku v tých počiatočných fázach nemajte veľké očakávania, ale miesto toho sa snažte skôr rozvíjať túto nahú pozornosť alebo všímavosť a nejak nezápaste s rozptýlením alebo s myšlienkami a, ani s teóriou, ale naďalej sa snažte a pokračujte. So this exercise or this endurance is not limited to Buddhists. Toto, táto snaha alebo takýto výcvik, toto cvičenie není obmedzené iba na buddhistov. And uh, I found it is easy with children. Ja som zistil, že uh, deťom to ide ľahšie. are very dynamic. No, oni sú naozaj dynamické. Very versatile. Sú veľmi mm, flexibilné, pružné. So they are very patient in that sense v tomto zmysle sú veľmi trpezlivé. So till the mindfulness come up to that uh, mature form, we have to behave like children. A dokým uh, nebudete mať akoby zrelosť vo všímavosti, je dobré sa chovať alebo byť ako deti. Not that childish, but childlike. Nie detinsky, ale uh, ako, ako deti. So with that remark, I would like to sum up the day's talk. Thank you very much for listening. A s týmto eh, by som rád uzavrel eh, dnešnú eh, reč dámy. Ďakujem vám veľmi pekne za počúvanie. Sádu, sádu, sadhu. Can you all follow the way that I am explaining or am I too fast? A Ste schopní nasledovať tento spôsob výkladu, alebo hovorím príliš rýchlo? Can? Okay. I also will say sadhu, sadhu, sadhu.